Мені би спротивилось. Це як телевізійний стриптиз. Перших п'ять хвилин красиво і цікаво, а далі. А далі я би побачила свій целюліт і його черевце, миттєву байдужість у погляді, позіхання, погано стримуване втому чи імітовану пристрасть. Як добре, що я не птаха, що я нічого не бачу збоку. 18 липня 2000 я шукаю чоловіка, здатного вибити з пам'яті одну єдину ніч, як скалку з пальця. Роздвоєна конкретною людиною свідомість нічим не відрізняється від розщепленої свідомості шизофреніка. 19 липня. Учора у нашому відділі на дні народження чоловіки говорили, не криючись. Думка була не надто нова. Хай би жінка носила лише фіранки, але хай би носила. А чоловіча натура така, що він би зривав зривав їх, шматував, розривав, як жабу, з люті чи пристрасті. Не криючись, втрутилась в інтелектуальну дискусію і я. Чоловік розривав би як жабу що? Фіранки чи жінку? 22 липня неділя чому я заговорила про шизофреніків. Я ж не знаю, чим вони відрізняються від нас, від мене. Це все казки про розщеплену свідомість, ніби хто може провести ватерлінію між тотешнім і потойбічним сприйняттям світу. 8 серпня 2000 накаркала. Тепер знаю про розщеплену свідомість. Учора провідувала в реанімації подругу, поки чекала, наслухалася. У передпокої молода жінка ридала за чоловіком, який вийшов на балкон курити, а потім ступив у повітря, як у двері. Балкон був на сьомому поверсі. Чоловік лежав за ширмою тут же, в реанімаційному передпокої. Ширма була відсунута, і я добре бачила його геть голого, з прикритими простирадлом ногами, з безліччю трубочок і шлангів від крапельниць. Час від часу до нього підходили лікарі, смикали трубки, вставляючи катетери. По всьому голосно перемовляючись між собою на наших очах. Чому? Ну чому він це зробив? Ми ж так добре жили. У нас є донечка. Уже тільки схлипувала в безсиллі жінка, а лікар, притримуючи її за лікоть, спочатку розпитував, а далі пояснював. Скажіть, вашого чоловіка не мучило останнім часом? безсоння. Він зовсім не спав майже місяць, але це не через мене. У нас був борг, який ми не встигали віддати вчасно, і це його дуже мучило. Він безперестанно ходив курити. Взагалі, він завжди курив на східцях між поверхами, але вночі, щоб сусіди не бачили. Він виходив на балкон. У нас балкон був низький і маленький. Ну, знаєте, які балкони бувають у малосімейках? Три штахетини і козирьок. А ви не помічали, щоб він чогось боявся чи, може, казав, що його переслідують? Він боявся тих, кому був винен гроші. Він навіть перестав виходити на вулицю, казав, що вони ходять за ним на зерці. А іноді він чув якісь голоси.